šta se to iza brda valja, šta se to u Božimu dešava. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. www.pautalk.com Soba, put, vjernik. Naš izvor je izvor. حبيبي ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما Islamski svijet, sveti džihad, džihad, 2011. Naš čuvar je والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Još jednom želim da došli su svoji braći na proljetno okupljanje susrete pod nazvom Naš izvor Islam. Evo smo u prilici, tražimo izvinjenje zbog, ili izvinjavamo se zbog ovakvog, nećemo kazati kašnjena, jer jednostavno znamo da ste putovali i tako dalje, pa smo ti na neki način malo da se i ovaj op, opustite poslije ručka. Evo imamo neki 40 minuta do znači do ikindije. S nama je tu jedna uvažena ličnost, naš brat iz poslanikove porodice, šeh koji je porijeklom iz Basre, dugo godina je živi u i daveti po Skandinaviji pa će nam se obratiti, a naš brat Daija Enes iz Bugojna će biti, ako bude, prevodilac. A posle toga, ako bude, znači, prostora za, za ovaj, i pitanja, a bit će večera s vremena, inšala, u narodnim danima, pa će biti prilike, inšala, da ono što on kola po glavama i što smata da da... Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, salatu, salamu ala rasulillahi, nabiju, amin. أما بعد فيقول الله تعالى في سورة الداريات والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك الله يقسم في السماء الواو هنا واو القسم فيقسم ربنا بالسماء وكثيرا ما يقسم ربنا في القرآن الكريم بالسماء ترجم الثلاثة المعلومة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Draga braćo, uvaženi gosti, Allahovi robovi, evo Allah subhanahu wa ta'ala nas je počastio jednim iznimno važnim gostom, našim uvaženim šejhom, koji će nam održati jedno vrlo lijepo predavanje iz oblasti tefsira, komentarišući ajete iz sure Ad-Dariyat. Pa počinje od ajeta Esta'idu billahi wassama'i dhatil hubuk. Tako mi nebesa neizmjerne lepote. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala se kune ili zaklinje nebesima i ovaj vav na početku ajeta jeste vavul qasam. Vav koji znači ili sugerira zakletvu. ويكثر ربنا من القسم في السماء لأنها عظيمة الخلقة. I Allah subhanahu wa ta'ala se često kune nebesima, jer je njihovo zdanje veličanstveno. Bel kala Rabbuna a entum ašeddu falkan in samahu banaha. Šta više, naš gospodar kaže a entum ašeddu halkan. Da li je teže vas stvoriti ili nebesa koja je on stvorio? والبناء عند العرب معناه حجارة وحديد وأبواب وأقفال وهكذا هي السماء الأولى إلى السابعة Građevina kod Arapa ukazuje i označava kamenje, željezo, vrata i tako je sa prvim nebesima sve do sedmih nebesa. bel inna leha hazana wa haras. Nebesa imaju svoje čuvare i svoje rizničare. Hatta inna nabija sallallahu alihi wa sallama fi rahlatin mi'rađu istahdana huo u Džibrin ala sama qabla i jatkulaha. Tako i poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svome proputovanju na Mi'rađu tražio izun, tražio dopust on i Džibril sa njim da uđu na nebese. فحينما طرق جبريل الباب وهذا في في صحيح البخاري ناداه خازن السماء قال من؟ قال جبريل قال من معك؟ قال محمد قال أو أرسل إلي؟ قال نعم من فتحت الباب Kada جبريل عليه السلام pokucao na vrata nebesa, nebeski čuvar upitao je ko je to, pa je Džibril odgovorio, Džibril, pa ko je sa tobom, rekao je Muhammed, pa kaže, da li mu je već objavljeno, da, reče Džibril. Hatta inna l-arvaha hinama je mutil insan, la yumkin an tatkul s-sama illa bi idnih Šta više i duše nakon smrti ne mogu ući na nebesa osim nakon dozvole nebeskih čuvara. لذلك إن روح المؤمن رسل الله من الملائكة الموت يطرقون الباب الأولى فيفتح فيشيعه إلى السماء الثانية مقربو السماء الأولى وهكذا Tako kada duša vjernika napusti svoje tijelo, melek smrti sa njom odlazi do vrata nebesa, pa kuca i traži dozvolu da uđe na nebesa, pa ga prate bliski na nebesima do sljedećih nebesa. la mu'minin, laha. Što se tiče duša koje nisu vjerničke, njima se vrata ne otvaraju. لذا يقول الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم في سم الخياط I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže njima se nebeska vrata neće otvoriti, niti će oni u džennet ući sve dok deva kroz iglene uši ne prođe. To znači nikada. لذلك حينما يريد ربنا أن يزيل الأرض يزيلها بدكة واحدة I zato kada Allah subhanahu wa ta'ala bude htio da ukloni ovu zemlju, uklonit će je jednim velikim potresom. لكن السماء يزيلها بستة مراحل Ali će nebesa zato ukloniti u šest etapa. أولها أنها تميد تميد يعني مثل البعير هكذا Prva etapa jeste da će nebesa olabaviti. وآخرها تلف مثل السجادة أو الصحيفة A druga je Ahiruha thanija. أو آخرها يعني آخر واحدة آه. تلف Posljednja etapa jeste da će nebesa biti smotana kao što se smotaju spisi. وبينهما التلون والانشقاق والانفطار A između toga jeste da će nebesa promijeniti svoju poju, da će je popucati i da će se pocijepati. لذلك يقسم ربنا كثيرا بالسماء في القرآن الكريم I zato se Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu zaklinje nebesima. والله يقسم بما شاء من خلقه I Allah se kune onim sa čime hoće od svojih stvorenja. Lakin nahnu la je juzu an nuqsim illa billahi au bisifatim u sifatim. Međutim, nama nije dozvoljeno da se zaklinjemo i kunemo ničim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili nekim od njegovih svojstava. Idan il aja taqul was sama'i da til fabu. Dakle, ajet glasi tako mi neba punog zvijezdanih puteva. Dati l'hubuk. Wal'hubuk ma'naho ši'un mahbub tadahulem. A hubuk, riječ u arapskom jeziku, označava nešto ili skupinu nečega. Jani nasiđun mutadahilun hadik hakada. Nešto što je čvrsto isprepleteno. Tumma pal, إنكم لفي قول مختلف Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže doista vi govorite nejednako, ويقصد الكفار misleći na nevjernike. ولماذا قال ذلك A zašto Allah subhanahu wa ta'ala ovo kaže? لأن جميع العقائد الضالة Jer su sve, odnosno sva njihova e, vjerovanja zabluda من الكفار وغيرهم od nevjernika i كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم أه، ممكن تعيد هذا يا شيخ آه، لأن الكفار لأن جميع العقائد الضالة من الكفار وغيرهم كالأشاعرة والماتريدية يعني vjerovanje svih onih koji su u zabludi od nevjernika i drugih kao što su ešarije, maturidije Naći Allahu ala pa kovnin vahed. Nećeš ih naći da su jednog stava ili jednog mišljenja. Tara hava je kul, velaka je rud. Naći ćeš da jedan govori, a da mu drugi odgovara. Illa ahle sunneti, fuhum ala kovnin vahed. Izuzev sljedbenika ahli sunneta, koji su jednog stava i jednog mišljenja. Jer oni uzimaju samo iz Kur'ana i sunneta. A ne uzimaju iz mozgova e, svojih šejhova, evlija i drugih. فناسب قول الله تعالى والسماء ذات الحبك التي حبكها يعني ربنا يقول أنا خلقت السماء وحبكتها فكان الأولى بكم وأنتم عبيدي أن تحبكون أقوالكم I zato Allahova zakletva nebesima koju, koju smo okarakterisali kao nešto što je čvrsto isprepleteno podudara se sa ovim sljedećim ajetom koji nam sugerira da je najbolje da Allahovi robovi budu skladni kao što su skladna nebesa koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Innakum lafi qawlin muhtalif yufaku anhu man ufid. Yufaku ay yusraf. Sljedeći ajet kaže vi govorite nejednako od njega se odvraća onaj za koga se znalo da će se odvratiti. Anhu ay anil iman al-haq To jest od njega, od istinskog vjerovanja. Odvraća, to jest okreće. من أفك أي بسبب كسبه وبسبب ضلاله أفكه الله عن الحق Onaj koji se odvraća iz razloga što je on to zaslužio svojim djelima, Allah subhanahu wa ta'ala ga odvraća od istine. قتل الخراصون Kaže, Kutil el harrasun kaže neka prokleti budu lažljivci. Al harras voj kezab. Al harras, riječ u arapskom jeziku, označava lažljivca, odnosno onoga koji iznosi neistine. Lakin al kezabun anwa. Međutim, i lažljivaca ima više vrsta. Wa ašeddu kezabinu harrasun. A najgora vrsta jesu upravo ovi Al-Harrasun. لأنه يظن من غير علم فيكذب Jer oni razmišljaju e, na osnovu neznanja. Dakle, njihova podloga nije znanje i onda na osnovu toga lažu. فترى الكفار يسبون محمد بن عبد الله وهم لم يقرأوا كتاب الله ولا سنته Pa ćeš naći nevjernike kako psuju i vrijeđaju Muhammeda, sina Abdullaha, sallallahu alaihi wa sallam, a nisu pročitali Kur'an niti sunnet. بل ولم يتعلموا شيئا من دينه Šta više, nisu naučili ništa od njegove vjere. فهم ظنوا ظنا وكذبوا Pa su oni uvriježili određeno mišljenje i slagali. وترى الناس يكرهوننا ويسمونا بالوهابية وهم لم يعلموا حالنا Pa ćeš naći ljude koji nas mrze i nazivaju vehabijama, a nisu spoznali suštinu našeg stanja. ويعادوننا من غير علم إنما ظنا منهم Pa se prema nama neprijateljski odnose bez podloge znanja. فهم خراصون E takvi su harrasun. فهددهم ربنا فقال قتل الخراصون Pa im Allah subhanahu wa ta'ala prijeti. Pa, pa kaže u ajetu kutile al harrasun, dakle ubijeni bili ili prokleti bili harrasuni. السؤال لماذا لم يقول لماذا قال الله قتل بصيغة المبني للمجهول أنت تعرف اللغة العربية صيغة المبني للمجهول Zašto Allah subhanahu wa ta'ala ovdje koristi izraz za svršeno, svršenu radnju? لأن العربي إذا قال إذا هدد قال سأقتلك Jer Arab kada prijeti u tom obliku, to znači da ćete ubiti. لكن إذا قال ستقتل هذا تهديد أشد Ali kada kaže bit ćeš ubijen, onda je to još veća prijetnja. يعني سيكون الق- ال- القاتلون متعددون وطرق القتل عديدة Ubica će biti mnogo, a načina ubijanja isto tako mnogo. من هم الخراصون الذين هم في غمرة ساهون Ko su ti harrasuni? To su oni koji su utonuli u neznanje i ravnodušni. الغمرة هي الشيء الذي يغطي تقول غمر الماء الأرض يعني غطاها فصارت تحت الماء Izraz gamra označava nešto što prekriva, pa se kaže voda je prekrila zemlju. فهؤلاء غمروا بأي شيء وماذا غطاهم A ovi su prekriveni čime? Šta je to njih prekrilo? في غمرة شهواتهم وظنونهم Pokrivač njiho, njihovih strasti i njihovih ideja. كلما حدثته نفسه أن اذهب واقرأ الحق يقول لا إني على طريقة آبائي Svaki put kada mu njegova duša govori idi i spoznaj istinu, on odbija i govori ne, ja ostajem na putu svojih predaka. Pa tako biva prekrivan, prekrivan u svom gafletu. Wasahi wal الغافل amma يفعل izraz sahi označava nemarnog čovjeka gafila u odnosu na ono što radi u odnosu na svoja djela dakle apsolutno ne vodi nikakvog računa o onome što radi. كما نقول سهى في الصلاة Kao što kažemo da je neko previdio ili zaboravio nešto u namazu. أي غفل مثلا عن الركوع أو السجود Dakle, bio je nemaran prema ru- rukuu ili seđdi, pa je iste zaboravio. إذا وصفهم الله هذا الوصف بسبب أنهم بكسبهم غمروا أنفسهم في ظنونهم وشهواتهم فهددهم الله بالقتل أي بالعذاب الأليم Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ih ovim svojstvima, jer su one, oni sebe prekrili svojim e, strastima, svojim idejama, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga zaprijetio da će biti ubijeni. يسألون أيان يوم الدين I oni pitaju kada će dan sudnji. سؤالهم ليس سؤال معرفة Njiho, e, njihovo pitanje nije pitanje spoznaje, إنما سؤال اعتراض واستهزاء وسخرية već je njihovo pitanje e, prkosa, ismijavanja i omalovažavanja. فنحن نقول لهم موعدنا يوم القيامة فيقول اذهب ننتظر يوم القيامة Mi im govorimo, naš rok Dakle, rok između vas i nas je sudnji dan. Pa oni govore, idi i čekaj sudnji dan. وهكذا حالهم معنا Takvo je njihovo stanje sa nama. هددهم ربنا فقال يوم هم على النار يفتنون Allah subhanahu wa ta'ala im prijeti, pa kaže, onoga dana kada se u vatri budu pržili. الفتنة في لغة العرب معناها الامتحان Fitna koja se koristi u ovome ajetu u arapskom jeziku znači iskušenje ili ispit. طيب كيف يفتنون يوم الدين وقد ذهب وقت الامتحان Dakle, kako će na sudnjem danu biti iskušani, ispitani, kada je prošlo vrijeme iskušenja? من معاني الفتنة هو الاحتراق Od značenja riječi fitna jeste i prženje, odnosno sagorjevanje. I dalih afale jevmahum ala ej fauqa, a jušuavune kama tušuad deđađu, ala minari juftenun e juharakun. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, toga dana će oni biti na, dakle pržit će se na vatri i peći kao što se peče kokoš na ražnju. Hatta Sve dok ne pocrne. ويكون كالفحمة Pa će biti poput uglja, كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم kao što poslanik sallallahu alaihi wa sallam to opisuje. يوم هم على النار يفتنون قال تعالى ذوقوا فتنتكم Toga dana će oni na vatri biti prženi, pa im Allah subhanahu wa ta'ala će govoriti, iskusite kaznu svoju. أي ذوقوا حريقكم Dakle, iskusite vaše prženje. Dokum fitnatakum, hada ledi kontum bihi tukadibum. To je ono što ste vi poricali. Ama kanal mu'minune ja kulune... Kontum bihi testađim. Ne, ne, hada ledi kontum bihi tukadibum. Ona kada? Testađim. Na, hada ledi kontum bihi testađilut, na. Dakle, to je ono što ste vi požurivali. Ej, كنتم تسابقون إلى نعم ننتظر يوم القيامة نعم ننتظر يوم القيامة نحن نهددهم بيوم القيامة هم سخرية نعم سننتظر يوم القيامة Dakle, to je ono kada ste govorili, kada smo vam mi govorili među vama i nama je sudnji dan, a vi ste govorili da mi čekamo sudnji dan, e to je sada, dakle, došao je taj trenutak i to je ono što ste vi požurivali. ثم ذكر ربنا جانب المؤمنين Zato na, nakon toga naš gospodar spominje stanje vjernika. قال إن المتقين في جنات وعيون Pa kaže, e, oni koji su se Allaha bojali, u džennetskim bašćama će među izvorima boraviti. الجنة معناها التي تجن داخلها أي يختفي في داخلها Džennet označava bašću koja, dakle, svojim granama prekriva svoje tlo, svoju unutrašnjost. من شدة خضرتها وأشجارها Od e, siline njenog zelenila i njenog raslinja. وقال جنات لأنها جنات عدة I zato kaže ovdje u množini, jer je riječ o mnoštvu bašći, o mnoštvu dženneta. هذه الجنة ثم قال وعيون أي وفي عيون أي عيون المياه Dakle, ovo je džennet, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže uh, u izvorima. Dakle, u džennetskim izvorima. Među izvorima. طيب كيف نكون نحن داخل العيون؟ نحن الآن داخل الجنة، كيف نكون داخل عيون المياه؟ Dakle, mi smo sada u džennetu. Kako ćemo biti u tim izvorima? Min ma'ani fi fi lugati l'arab ma'naha ala. Od značenja riječi fi u arapskom jeziku, ona označava nekada, in, dakle ima značenje da je nešto na. Kama na pol, ajna Allah, kule fissama, aj ala sama. Kao što kažemo, Allah je fissama, dakle u nebesima, to jest na nebesima. كما قال تعالى قل سيروا في الأرض نحن لا نسير على داخل الأرض إنما نسير فوق الأرض Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, reci, hodite fil ard. Dakle, mi ne možemo hoditi kroz zemlju, ali možemo hoditi po zemlji. إذا معنى الآية نحن سندخل الجنة ومن تحت أرجلنا عيون النار Dakle, značenje ajeta jeste da ćemo ući u džennet, a pod našim nogama će biti džennetski, odnosno izvori vode. Dakle, zadržat ćemo se ovde do poslije ikindije namaza, kako ne bi e, tema se e, otegla i samim tim da vam ne otežamo, a i še da malo odmori.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 braći na samom, samim susretima pod nazivom Naš izbor je Islam – a tako i našoj braći koja nas prate diljem Dunjaluka. I molim Allaha tabareke wa ta'ala da naše svako sastajanje i svako rastajanje bude samo Allaha subhanahu wa ta'ala radi, a pogotovo nam je velika čast kao što smo i čuli iz najavljenog priloga da u našem društvu se nalazi neko koji je nama posebno drag, a to je čovjek Da'ija Alim, koji je iz porodce poslanika, ali je salatu salam. Pa poslije ćemo i dati riječ našem šehu, a vas molimo da budete strpljivi. Ako ja promašim negdje plavo prevođenju, tu je šeh i ostale daje da malo pripomognu jer poslije večere se treba spavat, ali eto, la haula ula kuvata illa billah, pa ćemo se inša Allah družiti večeras na temu tumačenja sure Nebe ili sure Amme, kako je kod nas poznato. Talje te fadle šir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين سورة النبأ من الصور المكية التي نزلت تبين أمر الله تعالى في خلقه وتبين نعم الله تعالى على خلقه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سورة عمه هي kao što nam je poznato Mekanska sura, znači objavljena u Mekki, s kojom Allah tabareke wa ta'ala nas obavještava o svojoj moći i obavještava nas o, svojoj, o svojim blagodatima prema nama. ثم تبين حقيقة أهل النعيم وحقيقة أهل الجحيم A zatim nam Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava stvarnost stanovnika dženneta i stanovnika džehennema. يبدأها ربنا بقوله عما يتساءلون Počinje Allah subhanahu wa ta'ala ovu plemenitu suru u upitnom obliku o čemu oni jedni drugi pitaju. وعما معناها عن ماذا يتساءلون لكن العرب تختصر الكلمات وهذا من ثروة لغتها تختصر الكلمات مثل قوله عمة أو قوله صهن وغيرها من الكلمات المختصرة التي تدل على معاني كثيرة Ovdje vidimo i kazali smo da je ovaj prvi ajet u upitnom obliku kod Arapa je znači poznato i to je dokaz jačine i snage arapskog jezika da se što manje upotrebi da kažemo slova pa Arapi kažu amma o čemu a ovdje je došlo amme znači još skraćenije od toga znači to je bogatstvo ovoga znači jezika da se znači sa što manje riječi ili slova iskaže ono što se hoće kazati يتساءلون غير يسألون Ovdje imamo oblik jete sa elun. Znači međusobno, znači s obe strane se dešava zapitkivanje, zapitkuju se. Razlika je između ovog oblika glagola i oblika pitaju. فيعني يسأل بعضهم بعضا Znači u ovome slučaju je pitaju jedni drugi, postavljaju pitanje jedni drugi, znači radi se o dvijema skupinama. وذكره الله تعالى بفعل بالفعل المضارع ولم يذكرها بالفعل الماضي يعني ما قال عما تساءلوا I vidimo ovdje da Allah subhanahu wa ta'ala je upotrebio glagol u sadašnjem vremenu, a nije upotrebio glagol u prošlom vremenu. والسبب في ذلك أنهم أهل الضلال والشك يبقون في هذا التساؤل إلى يوم القيامة I razlog svemu tome jeste što nosioci dalaleta i šubuhata, oni će se znači ovako zapitkivati sve do sudnjeg dana. الله يسأل ولكن الله إذا سأل في القرآن الكريم ليس من جهل Allah pita, ali to ne, zla, ne znači da Allah ne zna sve o tome i da pita zato što nema znanje o tome. لأن السؤال في القرآن من الله على سبعة أنواع Jer je u Kur'anu način <clears throat> kada Allah pita, znači ima sedam načina pitanja. Kada Allah Đelšanu postavlja pitanje. وهذا ليس مجال ذكرها لأنه نحن في التفسير يعني. I ovo sada bi nam uzelo puno vremena da o tome samo govorimo, jer mi se sada, znači, bavimo sa tefsirom. لكن لنفهم قاعدة أن السؤال من الله تعالى في هذا ليس من جهل إنما لحكمة I bitno je ono da razumijemo, znači, ovdje jednu bitnu stvar, a to je kada Allah subhanahu wa ta'ala pita, to nije da Allah ne zna, nego tu se kriju, tu se krije velika mudrost. Ani nebe il O vijesti velikoj, kaže uzvišeni, pitaju. Pitaju se. An nebe ul alim, an nebe u ma'nahu il khabar. Ovde an nebe znači o velikoj vijesti. ولهذا سمي النبي نبيا لأنه يخبر عن الله Pa zbog toga se kaže da je poslanik ili izaslanik izaslanikom zato što on je obaviješten od strane Allaha Đelešanu. ولذلك في قراءة ورش تكون مهموزة بدل ما يقول يا أيها النبي في قراءة حفص يقول وفي قراءة ورش يا أيها النبي Pa vidimo i ko sami, znači, kerajeta razliku. Pa ćemo primjer radi kod Hafsa naći da je ja ejuhan nebi, a kod verša ja ejuhan nebiju. Nebiju. Nebiju. Znači sa hemzetom. Jani alledi yumbiju anillah. Znači onaj koji je od ove riječi nebe, je tako, vijest, onaj koji je obaviješten od strane Allaha Đelešanu. إذا يخبرنا الله تعالى بأن هؤلاء الكفار تساءلوا Znači, vidimo da nas Allah subhanahu wa ta'ala ovdje obavještava da se nevjernici međusobno raspitivaju, zapitkivaju. تساءلوا عن أمر اسمه النبأ العظيم O čemu se to oni, znači, zapitkivaju? Zapitkivaju se o velikoj stvari ili o velikim vijestima. فهو إما رسول الله وإما يوم القيامة وإما القرآن الكريم Pa kad se kaže ta velika vijest, šta se tu otprilike podrazumijeva? Znači, to se podrazumijeva ili Allahov poslanik, ili sudni dan, ili Allahova knjiga. وإذا نظرت إليها ستجدها كلها مجتمعة ورسول الله نزل عليه القرآن ورسول الله علمنا ما هو يوم القيامة وما فيه فهي كلها مجتمعة في سؤاله Pa kada pogledamo ove sve tri stvari se znači on, nalaze kome je znači ovaj objavljen Kur'an poslaniku sallallahu alejhi ve sellem e, ko nam je govorio o sudnjem danu govorio nam poslanik alejhi salatu vesselam znači ovo sve troje znači sažeto i međusobno povezano الذي هم فيه مختلفون هذا النبأ العظيم اختلف فيه الكفار Znači, ovoj velikoj vijesti su se podijelili nevjernici, kao što kaže Kur'an, o kojoj oni različita mišljenja imaju. واختلافهم يأتي من تناقض من ضد مثلا Pa znači, zbog, č- od- otkud dolazi to veliko razmimo- razmimoilaženje kod njih upravo zbog te kontradiktornosti koja se nalazi kod njih. Sami su znači kontradiktorni. يقولون هو أمين ويسموه الأمين ثم بعد ذلك يقولون هو كذاب كيف نجمع بين النقيضين كيف جمعتم واختلفتم بين نقيضين بين أنه أمين وبين أنه كذاب الأمين لا يكون كذاب والكذاب لا يكون امينا فvidimo znači koliko su nevjernici sami po sebi kontradiktorni u jednom momentu kažu on je al amin onaj koji je povjedljiv s druge strane kažu on je lažov kako će biti onaj koji je povjedljiv lažov a kako će onda lažov biti ovaj povjedljiv zar nije ovo znači samo po sebi kontradiktorno To se znači samo kod nevjernika tako može naći. ثم قلتم أنه شاعر وقلتم أنه مجنون كيف تجمعون هل يكون المجنون شاعرا Zatim kažete, on je pjesnik, to je znači u onome momentu nešto, znači čovjek, ono što danas kažu, intelektualac, znači, ovaj, s druge strane kažete on je lud. Kako će lud čovjek biti intelektualac, ove, znači, o, književnik, kako se ovo dvoje može pomiriti? Iden hum bada'u adavatihim lin nabiji sallallahu alaihi sallam ma muhtelifun. Znači, u samom tom ratu protiv poslanika, ali sad s vami, tom neprijateljstvu, kad hoće da, znači, ovaj, neprijateljski zauzmu stav protiv poslanika, ali salatu slam nisu tu jedinstveni. Svaki ima svoj vid nekakvog neprijateljstva. وهي بداية خسارتهم وفوزه صلى الله عليه وسلم To je znači u startu početak njihove propasti, a uspjeha poslanika, ali salatu wasalam. لذلك توعدهم الله قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون Zato Allah Želšanu im znači ovaj obećava i prijeti im, znači oni, sigurno će oni znati. وكل كلا في القرآن الكريم معناها Svakako će oni znači znati. كل كلمة كلا في القرآن الكريم معناها الزجر من الله Znači, svi oblici kada u Koranu dođe kella, to je zeđer. Mama zeđer. Prijetnja. Ja. Znači, to je vid prijetnje od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. غير كلمة لا في اللغة العرب في عندنا كلا ولا كلا معناها زجر لا معناها ليست زجر Znači imamo mi u Kur'anu la, a imamo kella. Znači, ovo kella je znači prijetnja, a ovo la je nešto drugo, znači negacija. Kella se ja'lamun fil mustaqbal. Thumma التراحم يعني يأتي بعدها سيعلمون قال العلماء لماذا كررها الله تعالى دلي الله جل شانه كاجب to nije dobro, on će saznati sigurno. Ovdje se, znači, ponavlja da, znači, dva puta u budućnosti, znači, kaže se u budućnosti, pa onda opet u bliskoj budućnosti, da će oni sigurno znati. Postavlja se pitanje zašto se ovdje postavlja dva puta ovakav oblik. قال العلماء إما للتأكيد يؤكد على أنه سيعاقبهم وإما أن الأولى عذاب الدنيا والثاني عذاب الآخرة Pa kažu islamski učenjaci ovo dva put u budućnosti da će znači ovaj biti kažnjavani može biti u obliku znači potvrde tekida sigurno će znači biti ovaj dva kažnjavani pa opet kažnjavani A opet drugi kažu, to može da bude, da bude kazna na Dunjaluku i kazna na onome svijetu. Idan hadan المقطع في السؤال من الله تعالى للحكمة ثم بيان اختلافهم بين بداية السورة أنهم مختلفون في الإسلام وسيبقون مختلفين في الإسلام حتى يروا العذاب الأليم I ovo je, znači, taj hikmet o kome smo govorili kada Allah Želešanuhu kaže i da, da oni se zapitkuju. Znači, hikmet izlačimo iz toga da će oni, znači, ovaj, nevjernici u borbi protiv Islama uvijek biti podijeljeni i sve će to tako biti dok zaista i Allah Želešanuhu zato sve ne kazni. ثم بدأ المقطع الثاني من السورة ليخاطب به جميع الخلق بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين منة الله تعالى على عباده Ovaj prvi dio vidimo i zaključujemo da se on znači odnosi znači konkretno na te nevjernike koji su podijeljeni u toj svojoj borbi znači na različite načine ovaj se bore protiv islama to je da kažemo jedna cijelina a nakon toga dolazi drugi dio gdje se Allah Želešanuhu obraća svim ljudima na zemlji pa čak i poslanicima i ističe te blagodati koje nam je dao. فقال ألم نجعل الأرض مهادا Pa kaže uzvišeni za zemlju posteljom nismo učinili. وألم أصلها لم للنفي لكن إذا أضيف إليها ألف التقرير تفيد التوكيد وتبقى تجزم هذا باللغة <laughs> Znači, ovdje, samo da vidimo gdje smo. Sam. Da, da, gdje smo sam, da se... Ovdje imamo elem, ovaj ovdje znači imamo elem, znači imamo elif, pa imamo nakon toga lem, što, što je džezm, jel tako? Ovaj, ali ovo je ovo kada dođe elem, to je u obliku, znači opet nekakvog tekida. طيب ألم نجعل الأرض مهادا المهاد هو الشيء الممهد الذي يستريح فيه الإنسان لذلك سمي سرير الطفل مهدا Znači, kazali smo, ovo je u obliku opet tekida, znači, potvrde da je Allah Đelešanuhu učinio, znači, zemlju posteljom, a mi znamo, znači, da se čovjek u postelji, znači, odmara, ovaj, i zato se sama ona, znači, ovaj, bešika u kojoj, znači, boravi, znači, dijete zove Mehdenu. لذلك حدد الكوكب الذي جعله دار الخلافة للناس وهو الأرض Znači Allah Žešanu od ti planeta učinio je znači zemlju da ona bude znači mjesto u, u, u tom kosmosu znači učinio je Allah Žešanu zemlju da ona bude mjesto gdje će biti ljudski rod. إذا لا القمر ممهد للسكنى ولا الشمس ولا أي كوكب ممهد للسكنى إلا الأرض Znači, i Allah Želešanuhu, znači, toj zemlji, nijednoj drugom, znači, stvorenju, nije ovaj, dozvolio to da se tu nađe osim zemlje. ثم قال ألم نجعل ولم يقل ألم نخلق Zatim kaže Allah Želešanuhu, zar nismo, znači, učinili, a ne kaže, moglo bi, znači, izgleda da bi moglo doći, zar nismo stvorili. لأن الخلق هو الإيجاد من العدم يعني شيء غير موجود ويوجد فيسمى خلق Jer kad se spominje izraz al-halq, znači nešto nije bilo, pa je sada لكن الجعل نجعل أي خلق ثم صيره إلى شيء آخر Međutim, kada se upotrebi ovaj drugi, znači, oblik učinili, كيف يعني خلق الشيء ثم صيره لشيء آخر مثل جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا وجعل الأرض مهدا Znači Allah Žešanohu stvori znači nešto, a zatim ga znači odredi da ide u tom pravcu. Da. فإذا من الله علينا أن جعل لنا الأرض مهدا لو لم يجعلها مهدا كيف سنعيش لو لم يفجر فيها الأنهار والعيون ويمهد الطرق ويجعل فيها الشتاء والصيف والحرارة والبرودة i da se nađeš. I ta blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala znači učinio prema nama tako da tako što nam je prilagodio ovu zemlju da možemo znači učinio nam ovu zemlju posteljom u smislu znači da se na njoj može normalno živjeti to jeste dao je da na ovoj zemlji imaju znači rijeke imaju izvori imaju znači mjesta koja dozvoljavaju život sa svim tim znači, okolnostima koje su potrebne za dotični život. ثم من جملة التمهيد ذكر الآية التي بعدها فقال والجبال أوتادا A nakon toga kaže uzvišeni i planine stobovima. لأن الجبال الوتد هو ما يضرب لشد الخيمة من حديد أو خشب يضرب فتشد الخيمة فينزل في الأرض أغلبه حتى الخيمة تبقى مشدودة من الريح Jer vi znate da ovaj kada se zateže šator, da se oni klinovi, jel tako, najviše se zabodu gdje, najviše je to klina gdje u zemlji, da bi on čuvao taj šator. E tako su, znači, i planine, brda, znači, prave ravnotežu ili čuvaju, znači, ovu zemlju Allahom dozvolom. الغرب يضحكون علينا يقولون أن الجبال ولدت من الأرض Nevjernici se ovaj malo smiju na ovo naše tomačenje i kažu, znači, brda su nikla iz same zemlje. والله يكذبهم فيقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد A Allah Đelešanu govori drugačije, znači, kod Allaha je istina, a kod ovi je laž, kef, وألقى Spustio Allah Đelešanuhu, في الأرض رواسي znači, brda koja će držati, znači, tu ravnotežu. الرواسي رأيت السفينة إذا أرادت تقف تلقي بسلسلة فيها ثقل حديد في الماء Šta je ova ravasi? Vi ste vidjeli kad ide brod ili čamac, pa ima ono nešto željezo s onim kukama, kako se ono zove? Ha? Sidro, pa se ono zabaci, ha? Da drži taj, to ravnotež, to jeste da... هذا يسمى رواسي Ovo se zove, znači, taj ravasi. طيب الرواسي من- يخرج من تحت ولا يبقى من فوق ova dobro, ovo, ovo sidro, je li tako izvaže iz vode, je ga bacimo od ozgo? Bacimo ga od ozgo, je tako? Iden min Allah bi kudratihi enzara ljivale min fauku bi kuva, fesaha aglebuha fil ardu, fasarat mitne lvotad. Subhan. Pa Allah je Đelešanu iz svoje moći spustio nebesa koja se znači spustio, stav, spustio, mislim na brda, kaže nebesa. spustio znači brda koja je koja su se znači u, jednostavno znači ukopala u ovu zemlju. لذلك كما ذكرنا في الدرس في الأرض إذا أراد الله أن يزيلها قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا يعني تصبح مثل الرماد مثل التراب Mi jutro smo govorili, znači, onome dersu posle sabaha, kada Allah Đelešanu tjedne da uklone zemlju, kaže da će, znači, učiniti brda da budu poput prašine. فإذا زالت الجبال مادت الأرض هكذا. Pa znači, kada nestanu brda, onda će zemlja Madatil ard, kefir trži. مادت تحركت Znači, زلزلت jednostavno zemlja će se potresti, nije znači stabilna bez tih brda. فأخرجت ما في بطنها A zatim će izbaciti ono što je u njenom stomaku. مثل العجل مال السيارة من عنده محل السيارات الآن إذا السي- العجل يرجف ماذا يفعلون يضعون له رواسي من الرصاص يثبته Vi ste vidjeli kada ovaj kada se guma znači felšira neki način, ili kada nije, kako se on kaže, suradimo nešto. Ovi što? Ha? Balansira. Oni kad balansiraju, šta udare? One, one, je li utege. Ha? Ma je ona, že, one, one, one, železne, one, na, one, one, one, limiće, na jednostavno, znači, ustabili tu. Kada povadiš, znači, ove, ove železne olovo, željezne, يميت znači, vidiš kako ponovo točak, znači, nemaš pure, što bi kazao. من تمهيد الله لنا للأرض قال وج... ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا حتى ساخت كالأرض حتى لا تميد بكم الأرض وتبقون تعيشون بالسلام Pa, iz, znači, te blagodati prema nama, Allah Želešanu je, znači, spustio ta nebesa koja, znači, ta, ta brda koja pravi ravnotežu, znači, i ustabiljavaju, ustabiljavaju, znači, tu zemlju na kojoj smo mi. الآن اكتشفوا هم علماء الجيولوجيا كما يقولون أن ثلث الجبل فوق الأرض وثلثيه في الأرض I zato su, znači, ovi stručnjaci proučavajući došli do podataka da, kad su proučavali, znači, brda, da dvije trećine brda je u zemlji, a jedna trećina je iznad zemlje. قال وخلقنا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا A dalje kaže uzvišeni i vas kao parove stvorili. طيب الآن ما قال وجعلناكم أزواجا قال وخلقناكم أزواجا Sad ovdje Allah Žešanu ne kaže وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا nego kaže stvorio sam لأن الخلق هو الإيجاد من العدم. Zato što stvorenja znači dolaze kao što smo kazali iz ničega. فآدم خلقه من عدم كان لا شيء ثم قبض الله من الأرض من كل تراب الأرض قبضة ثم صنعه ربنا ثم نفخ فيه الروح ثم خلق من آدم من ضلعه من ضلعه زوجته Vi znate Adem ali salatu wasalam da je bio ništa, ali tako? Pa je Allah Đelešanuhu, znači, odabrao te komade, znači, zemlje i svi dijelova i od toga stvorio Adem ali salatu wasalam, a zatim od njegova, njegovog rebra stvorio našu majku Havu. لذلك آدم خلق من غير أب ولا أم Kao što je poznat taj vid, jel tako, stvaranja, Adem alaih salatu wasalam je rođen bez oca i bez majke. النصارى نسألهم لماذا تعبدون عيسى يقولون لأنه خلق من غير أب Pitamo kršćane, zbog čega vi obožavate Isa alaih salatu wasalam, Kažu zato što je on stvoren bez oca. قلهم إذا من باب أولى أن يتخذ آدم ولدا لا يتخذ عيسى لأنه آدم خلق من غير أب ولا أم كيف؟ من باب الأولى هم قالوا نعبد عيسى لأنه خلق من غير أب قل إذا من باب أولى أن تعبدوا آدم لأن خلق من غير أب ولا أم Pa kaže, kad bi išli ovom logikom, kao što kršćani kažu, mi ovaj obožavamo i sali i sratu sam, zato što je on stvoren bez oca, kad bi išli tom logikom, da bi pričali da obožavaju Adem, ali sram, jer on je rođen bez i majke i bez oca. I san vaš poči, počinkom učinili, kaže uzvišeni dalje. Ima da ne mi je podvokalako na neumakom subata. I opet ovdje Allah subhanahu wa ta'ala ne koristi znači ovaj izraz stvaranje, nego znači koristi izra- izraz uđa Allah. Učinili. إذا ربنا خلق النوم ووزعه على الخلائق الإنس والجن والحيوانات وغيرهم Znači Allah Želešanu je stvorio znači spavanje i podijelio ga među svojim stvorenjima i među insanima i džinima i hajvanima. ثم خاطبنا نحن فجعل نومنا نحن فقط سباتا A zatim nam se obratio Allah subhanahu wa ta'ala i samo znači naše spavanje počinkom učinio. ما معنى السبات؟ Šta bi ovaj počinak mogao da znači? السبات هو معناه السكون فإذا نام الإنسان سكن قلبه ودمه وعقله وسمعه ولسانه وكل شيء عنده كل حركة فيها في جسده تثبت لأن السبات هو من السبت وسمي يوم السبت سبتا لأن اليهود أمروا بأن يثبتوا فيه في البيوت ما يخرجوا لذلك لعنهم الله تعالى حينما صادوا يوم السبت Znači, zašto je kod nas taj san počinak? Zato što je poznato, je tako, kada čovjek spava, da sve stane. Znači, jednostavno, on se smiri tu i, znači, ovaj, ostaje tako smiren, stabilan, stane. Pa kao primjer radi navodiš i primjer radi sebe subota. Zašto je dobila taj naziv? Zato što je kod židova, znači u njihovom vjerovanju, da se u tom danu sve prestaje rad, znači staje se sa svim poslovima, pa je zato taj počinak naš ljudskog roda različit od drugih. لذلك لن تجد مثلا كلبا يمكن أن تسرق منه عظمة إذا نام Pa primjer radi, pogledajte, čuk, možeš mu patak ukrest njegov, ili nešto, ili uzeti od njega nešto mesa i odnijeti. On donio nešto tu, stavio pred sebe i opatlo ga malo. Ha, šarpaninac nešto jede i dođe neko i krade mu hranu. لكن A إذا- spava. إذا نام الإنسان قد تسرق ملابسه أيضا وهو لا يشعر A primjer radi, kad čovjek spava, možeš mu možda- možda odijelo ukrast. nećemo sad ići detalje, ali sa njega ili pored njega, ali znači možeš mu ukrasti, primjer, pokrivaš sa njega nešto da on ne osjeti. لن تجد جنا ينام دائما يلفون ويدورون Primjer radi džini, neš ga naći kao čovjeka da spava, što mi je kazao, 16, nego stalno, znači stalno kruže, stalno su u pokretu. أنت تنام ويأتي يعقد على رأسك ثلاث عقد يظل واقف Ti spavaš, primjer radi, on dođe i oko tebe pokušava na neki način ezijet. لماذا جعل نوما نومنا فقط سباتا Zašto je Allah Želešanuhu baš nas odabrao da je naš, znači, ovaj, naš, naša noć i naše spavanje ovaj, počinak za nas. Ili naš san počinak jednostavno da mi potpuno, znači, ono, da kažemo, se isključimo, baš ono spavamo. لأننا أضعف الخلائق بحجمنا Jer smo mi, znači, otprilike najslabiji, najslabije stvorenje ovaj, po svom nekakvom, ovaj, po svojoj konstrukciji. وخلق الإنسان ضعيفا Kao što kaže Kur'an, čovjek je slobid, znači stvoren kao slabić. جعله ربنا أوله نطفة وآخره جيفا وهو بين ذلك يحمل في بطنه البول والخرع Pogledajte, znači čovjek stvoren je od ovaj, od te kapi, što mana džife? جيف يعني بعد ما يموت يجيف Aha, znači čovjek je stvoren od kapi, na kraju bude, jel tako, samo struhnom u kosti i tako dalje, dok je živ u samom svom stomaku nosi nađaset i tako dalje. فإذا جاء عصفور صغير يشرب من ماء فيه طين وروث دواب يطير وليس فيه شيء لكن إذا شربنا نحن رأسا نمرض وقد نموت رغم أن العصفور لا يساوي إلى حجمنا شيء فبغدا znači dođe neka ptica i nešto, znači, pojede od nečega što je zatrovano i ode od, odleti. A znamo kako je njeno, njena veličina mala. Čovjek to pojede, iako je veći, znači, od te ptice, kaže umro. لأجل هذه الخلقة الضعيفة التي لا نملك من أمرنا شيء فيها قال رحمة مني ولطفا مني وعطفا مني أن جعلت نومكم سباتا حتى تنام ثم تعس تجلس بعد النوم قوي I zbog toga je, znači, zbog te naše slabosti, koja je, znači, evo vidite, ovaj, u ovome opisu, zbog toga je Allah Želešanu učinio naš san da bude počinkom, da baš ono odmori se sve, svi naši ovaj dijelovi tijela, kada bi, kad se probudimo, kada ustanemo, da budemo ponovo, znači, ovaj, odmoreni i spremni za nove, nove umore. والله لو أخذنا عشر دقائق كذلك اسألهم علموا ملوا لأن هذول الذين يسمعوننا من أستراليا وأمريكا هم ما تعبوا معنا والله الحاضر أولى من الغائب Pita šeh, kaže, jel dosta ćemo stat? Kaže, me rekao, ova braća koja su sa nama, oni su vjerovatno umorni, ali ovi iz Australije i Amerike, sa Ćoškova Dunjaluka, oni ovaj, će se tek umoriti ako mi sad prekinemo. خصوصا أكل الشوربة Pogotovo braća kad se najedu, onda se bore. O ovome malo prije smo govorili. أنكمل قليلا أم Hoćemo još malo تنامون da, da ovaj završimo pa da onda spavamo. Trojica maša u glavom, to je jel tako većina. Pa će. Nopne, nopne. I ja sam vraćao moram. Znači, tešte se sa mnom. ثم قال ربنا أيضا منة منه سبحانه قال وجعلنا الليل لباسا A zatim uz, uzvišeni kaže i noć وكلمات دالي أيضا لم يقل خلقنا لأنه خلق الليل والنهار الآن ليل الأرض غير ليل القمر غير ليل الشمس غير ليل الفضاء الخارجي ليل الأرض يختلف لذلك قال أنا رحمة بي جعلت ليلكم لباسا Isto tako, znači, Allah Žešanu ovdje kaže oblik da je učinio, a ne kaže oblik stvorio. Iako je Allah taj koji je stvorio, je tako? Međutim, zato što ova naša noć, po ovim svim znači, opisima kakav je taj čovjek slabić, znači njemu je iz milosti Allaha te bareke utala prema nama i njegove dobrote prema nama, on nam je znači noć učinio pokrivačem. ووصفه باللباس لأنه يستر اللباس يستر الإنسان je opisao Allah Đelešanu ovu noć da je ona pokrivač, kao što je znači odijelo pokrivač tijelu. I vi znate da odjeća tako čuva čovjeka od razni nedača. فلضعفنا نحن جعل هذا الليل لنا لباسا يلبسنا لذلك لا ترى إنسان يأتي الليل إلا وينعس حتى ولو كان نائما في النهار والدليل هذا <laughs> pa ćeš vidjeti, znači, Allah Đelešanu i svoje milosti, svog, ovaj, svog, svoje, svoji, svoji blagodati prema nama, učinio je, znači, da je ovaj noć pokrivač za nas. I čovjek, koliko god spavu, navedeš je primjer, ne znam koga je prozvao ovdje, ovaj, koje god spavao po danu, opet ćeš vidjeti po noći da se on bori jadnik da ne zaspi. Pa hajmo, ko pije Red Bull, ko ne pije, traži se kahva, ovo ono, da bi nekako, ali znači jednostavno to je pokrivač koji i tebe hoće da pokrija, ti ko fol ne da da se pokriješ. Pa često vidimo da ne uspiješ. لذلك حينما جعل هذا في خلقة الإنسان أنه إذا جاء الليل سكن سكن الجسد أعظم الله أجر من قاوم ذلك وقام يصلي من الليل Zbog toga, znači zbog ovoga samog ambijenta koji se dešava, da je čovjek osjeća, znači, to nekako da se sve smiruje po noći i da čovjek, znači, ima potrebu ovaj, da odmara. I sad zamislite čovjeka koji u takvom tom obliku i opisu ti, tog pokrivača te noći ustane i razgovara s svojim gospodarem, klanja. Koja je to onda nagrada? Znači, znači jednostavno pobjedi te sve svoje znači, slabosti, taj san i to što ga obara i on ustane, abdesti se i klanja. Šta klanja? Propisa namaz, je li dobrovoljno? وجعلنا النهار معاشا. A zatim kaže uzvišeni i dan za priređivanje odredili. ومعاشا يعني وقت للمعيشة لذلك حتى الدول اللي يسموها المتقدمة الذي يعمل في الليل تضاعف له الأجر غير الذي يعمل في النهار لأن هكذا فطرة الخلق مؤمن وكافر أن النهار للمعاش والليل للسكن فإذا اختلف الموضوع يضاعفون له الأجر في الليل I ovdje Allah Žešanu kada kaže i dan za privređivanjem odredili, znači čovjek jednostavno po danu može da, da ne spava, da radi, da se kreće, tako dalje. Pa ćemo vidjeti ove zapadne države koje su napredne, uvele su da ko radi, primjer radi noćne smjene, povećaju mu platu. Znači veća je satnica i veći je znači dohodak kada se radi u noćnim smjenama nego kada se radi po, po smjenama po danu. واعلموا أن الليل والنهار خلقتان ليس النهار هو بسبب الشمس وليس الليل بسبب غياب الشمس Znači i noć i dan su dva Allahova, znači stvorenja, znači dva stvorenja. Nije dan zato što ima znači ovaj što ima znači sunce, sunčeva svjetlost, niti je noć zato što je što je znači ovaj došao mrak. Dan je Allah ta'ala, a lejli ila jelša, والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها نحن الآن نعتقد من يجلي الثاني يجلي يعني يوضح نحن نقول أن الشمس توضح النهار وهكذا لكن الله يقول لا قال النهار يوضح الشمس قالوا النهار i nađen lahu. Znači, šeheh je ovde sada napravio ovaj to poređenje sa drugim kuranskim ajetima i sure, iz, znači, džuz amme, gde Allah te barek evo ta'ala, znači, ovde ovo su nam dokaz koji nam pojačavaju ovo mišljenje, znači, da, da Allah tvrdi da je obrnuto, znači, da dan utječe na sunca, ne sunca na, je li tako šir, na ovaj, malo sam nija umoran, pa ako zaspijem, probute me. Ovaj, na dan. Ejde. قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر متسابقان Znači vidimo da ovaj i kaže i sunce ne može ovaj mjesec prestići. Znači oni se oni su oni se kreću, ali znači ne prestižu se. ولا الليل سابق النهار Znači, niti noć prestiže dan. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ Kul vahda nađa'alku saha yel'ab fihi. Znači, Allah je Želšan svakom tom stvorenju odredio prostor za njegov, za njegov ulogu. لذلك يضحك علينا الغرب وهذا عقيدة اليهود بتشويه صورة العقائد الصحيحة أنه يفهمون أن الليل هو بسبب غياب الشمس والنهار بسبب طلوع الشمس وأن الشمس لأنه لا يوجد ليل ولا نهار إنما هو ما نراه من تأثير الغازات في السماء فتكون سوداء وتكون زرقاء وتكون حمراء كل هذا غير صحيح نعود إلى الآيات ونقرأ ماذا خلق الله رحمة بنا نحن الضعاف e zbog toga mi ne smijemo padati na, na te znači, tvrdnje koje postavlja da kažemo tako, zapadna civilizacija koja kaže da ovaj je dan je zbog toga što postoji sunce ili noć je zbog toga što je došao mrak ili zbog određenih znači ovaj događanja u asioni oblaka i tako dalje mijenja se neko stanje to je sve znači njihova njihove izmišljotine mi se moramo znači vratiti onim činjenicama koje je postavio Kur'an i ne može biti vjera ono što oni kažu i ubjeđenje u ubjeđenje ono što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plenutoj knjizi. Pa vidimo, znači, sad smo dobili mi jekim da ste i vi i mi podobro, znači, umorni. I ponovo, znači, kažemo, wa khulqa al-insanu da'ifa čovjek je stvoren slabićem pa sa ovim ćemo se inshallah eh, za večeras zadovoljiti a pred nama je sutra opet inshallah dan i noć pa ćemo se ako bude tamo gdje smo stali ponovo nastaviti ja bih znači ovu priliku iskoristio da se za trenutak obratim braći koji nas prate diljem Dunjavuka. Dunjavuka halalite nama koje je bilo, znači, slabosti u prevođenju, iako u datom momentu niste mogli da se do kraja koristite, mi pokušavamo da neki način samo osjetite kada bi mogli malo onoga što je nama ovdje priušteno, ali uz Allahu te barke mu tala pomoć ili ćete imati nagradu za zato što samim tim odvajate vrijeme da se na neki način suosjećate sa nama u ovim našim dobrotama, pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas okupi na hajru i da naše i sastajanje i rastajanje bude Allaha radi subhanahu wa ta'ala. Naša zadnja dova je Hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد الغياب سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد الغياب أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي نحن